Daarna het hy vir Mooses gesê, klim na die Heere toe op, jy en Ron, Nadab en Abje en 70 van die oudstes van Israël, en buig jylle neer van ver af. En laat Mooses alleen nader kom na die Heere toe, maar hulle moet nie nader kom nie, en die volk mag niet saam met hom opklim nie. Toe Mooses kom en aan die volk al die woorden van die Heere en al die verordeningen vertel, antwoord die hele volk met een stem en sê, al die woorden wat die Heere gesprek het zal ons doen. In Moeses het al die woorden van die Heere opgeskrywe in die morgen vlug om klaargemaak en onder die bergen altaar gebouw, in twaalf gedenkstenen volgens die twaalf stammen van Israël. En hij het jong mannen van die kinders van Israël gestuur, die hy het brandoffers geoffer en as dankoffers pille vir die Heere geslag. En Moeses het die helft van die bloed geneem en dit in komme gegooi en die helft van die bloed in die altaar uitgegooid en hy die boek van die verbond geneem en het voor die oore van die volk gelees. En hulle het gesê, alles wat die Heere gesprek het, sal ons doen en daarna luister. Toen neem Mooses die bloed en gooi dit uit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond wat die Heere met julle gesluit het op grond van al hierdie woorde. Daarop het Mooses opgekeem met al, Ron, Nadab en Ab 71 van die oudstes van Israël. En hulle het die God van Israël gezien, en onder sy voete net soos vloerwerk van saffersteene en so helder soos die hemel self. Maar hy het sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israël uitgestrek nie, en hulle het God aanskou, daarop het hulle geëet en gedrink. Toe sê die Heere vir Mooses, klim op die berg na my toe en vertoef daar, wat ek jou die kliptafels kan gee in die wet en geboeien wat ik geskryf het om hulle te onderrig. Hierop het Mooses klaargemaak en Joshua, sy dienaar. En Mooses het op die berg van God geklim en aan die uitstes gesê, wacht hier voor ons tot ons na hulle terugkom. En kyk, o, oh, Ron en er is by julle, wie rechtsake het, kan na hulle gaan. Toen Mooses die berg opklim, het de wolk die berg oordek. En die heerlijkheid van die Heere het op die berg sy naai geblei, en die wolk het dit zes dae lang oordek. En op die zevende dag het hy na Mooses geroep uit die wolk, In die verschijning van die Heere sy heerlijkheid was in die oe van die kinders van Israël soos een verterende vier op die top van die berg. En Mooses het binnen in die wolken gegaan en die berg opgeklim. En Mooses was op die berg veertig dagen en veertig nachten.